Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. Ці вы чуеце іх? Тыя словы, якія нічога не значаць. Яны быццам нічога не значаць, а складаюцца ў сказы у тэкст, які азначае ўсё жыццё, дае зусім паўнакроўнае ягонае адчуванне. Дарэчы, між іншым, так бы мовіць, як той казаў, што вы што вы, пасля вас, натуральна і толькі так. 18 ліпеня мы маглі адзначыць стогадовы юбілей французскай пісьменніцы Наталі Сарот. Яна, яе проза, яшчэ адна арыгінальная спроба пісаць сутнасць, адразу, адмінаючы рэчавы сэнс слова. Літаратуразнаўцы назвалі гэта новым раманам, а яшчэ нас вучылі, што гэта плынь свядомасці апошняе прыгожае і загадкавае вызначэнне ў кантэксце савецкай ідэалогіі дзе слову свядомасць было адведзенае культавае месца выглядала крыху карыкатурна зрэшты яно нічога і не азначала калі ісці гэтым шляхам дык прозу наталі сарот найбольш адэкватна было б назваць плынёю прытомнасці гэта нагадвае перапады святла блікі на рэчах, будынках, у складках феранак, лёгкі цень завітка на плячы, шоргат далёкай машыны, зып кавы ў кубку, адлюстраванне на паліроўцы. Паспрабуйце на хвіліну адарвацца ад таго, што вы лічыце галоўным, і вы пачуеце і ўбачыце вакол сябе і ў сабе цэлы свет можна рабіць назыўным ваша галоўнае, а можна ўсё, што пры тым, але і па-за тым усё астатняе. Вось жа ўсё астатняе гэта таксама праўда жыцця, якая на павер выяўляе кантэкст вашага галоўнага і па-здрадніцку выкрывае сапраўдную вартасць таго, на чым вы засяроджваецеся. Вы чуеце іх тыя словы, якія нічога не значаць. быццам крынічныя ручавіны цяклі адусюль нібы нараджаліся з цёплага трошкі волкага паветра плылі мякка нібы сачыліся са сцен з дрэваў з лаваў скверу з бруднага тротуару паміж нежывымі фасадамі дамоў яны выцягваліся доўгімі цёмнымі гронкамі перад ветрынамі крамаў сам там збіраліся ў шчыльныя нерухомыя згусткі і часам пачыналі ціха круціцца ціха як вір калі плынь натыкаецца на перашкоду ад іх веяла нейкім дзіўным спакоем нечым накшталт безнадзейнага адчайнага задавальнення яны ўважліва разглядалі стосы споднія адзёжы на выставе бялізны адмыслова складзеныя ў выглядзе снежных гор ці ляльку у якой вочы зубы праз аднолькавыя інтэрвалы загараліся і гаслі загараліся і гаслі загараліся і гаслі увесь час простыя самыя інтэрвалы зноў загараліся і зноў гаслі Яны доўга глядзелі, стаялі тут перад вітрынамі, нерухомыя, загіпнатызаваныя як ахвяры, увесь час адкладаючы яшчэ на імгненне, той час, калі трэба будзе ісці. І маленькія ціхія дзеткі, што трымалі іх за руку, ужо стомленыя ад глядзення, няўважлівыя і цярплівыя, чакалі, стоячы каля іх. Музыка стараліся прыгадаць тую вёску, дзе некалі гулялі ў дзіцячыя гульні, ніколі не стараліся ўспомніць тыя колеры і пахі таго мястэчку, у якім раслі. Я ніколі не адчувалі, каб іх раптам узнік, калі яны кручылі па вуліцах свайго кварталу разглядалі крамныя вітрыны пачці павіталіся з канцьержкаю праходзячы міма яе закутка яны ніколі не адчувалі каб у іх у памяці ўсплыў той родны мур за якім кіпела жыццё ці брук на двары магутны адначасова пяшчотны ці ласкавыя прыступкі на ганку дзе яны сядзелі ў дзяцінстве а здесь метра Колоса, друкаваліся 10 гадоў таму у нашай ніве. Год таму пісьменніцы не стала, а пару дзён назад ёй споўнілася 100 гадоў. Чытаючы яе прозу, мне нязменна хочацца шукаць у біяграфіі французскай аўтаркі геаграфічна блізкія сляды. Інакш кажучы за рэчавымі словамі датаў і жыццёвых падзеяў, перамяшчэнняў у часе і прасторы імёнаў сваякоў, убачыць тыя блікі і водбліскі, шоргаты і ледзь улоўныя пахі, якія пацвярджалі, што блізкасць і зразумеласць ейнага свету не толькі плён літаратурнай гульні або агульначалавечых супадзенняў. Урэшце кожнае перакананне ў тым, што свет цесны заўсёды удзячнае, бо ўзбагачае тваю ўласную прыроду і культуру. Паходжанне Наталі сарот у гэтым сэнсе вельмі слаба даследаванае. Верагодна, нешта яна апісала ў сваёй кнізе дзяцінства, але я знайшоў толькі фрагменты. А перакладчык зміцер колас толькі паабяцаў мне адшукаць тую кнігу што з таго будзе пабачым. Але нагадаю, рэчавыя доказы тут не самае істотнае. істотны хутчэй антураж. Што да агульнавядомая біяграфіі, дык яна пра паходжанне піша скупа. Маўляў, Наталі Сарот, французская пісьменніца расійскага паходжання. Нарадзілася ў Іванова-вознясенску недалёка ад Масквы. Бацька яе Ілля Чарняк быў хімікам і на тэкстыльным заводзе займаўся фарбаваннем тканіны. Маці Паўліна Хатаноўска пісала раманы пад псеўданімам Віхроўская. Калі дзяўчынцы было два гады, сям'я пераехала ў Паыж. У 1906 вярнуліся, але ў Санкт-Петербург. Тут бацькі разводзяцца у Наталлі з'яўляецца мачаха і праз тры гады у 909 сям'я перабіраецца ў францыю ўжо назаўсёды. Далейшае жыццё распісанае па гадах. Мяне ж натуральна цікавіць тое, што было раней у часе, калі нарадзілася пісьменніца і да яе нараджэння. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец французскія даследчыкі звычайна не пераймаюцца фактамі іншаземнага паходжання ўласных клясыкаў родам з рассеі для іх зусім дастатковы пасыл, што ў дачыненні да шагала, што да сарот, што да палінера дарэчы таксама. Нам жа якраз гэтыя зачыненыя дзверы карціць адчыніць, бо за імі і наша прысутнасць у культурнай прасторы свету. Натуральна, Ілля Чарняк быў у Іванаве чалавекам прыезджым. У адным з інтэрв'ю Наталі Сарот казала: мой бацька быў адзіным габрэем у іванова вознясенску габрэяў там не было ніводнага бо закон забараняў ім там жыць але яму далі спецыяльны дазвол ён прыехаў працаваць на ткацкай фабрыцы якая належала макееву бо ведаў сакрэт як захаваць колер тканіны конец цытаты Адкуль прыехаў у Іванова бацька Наталі сарот невядома. Найбольш верагодна з тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага, тагачаснай паласы аселасці габрэяў, за мяжу якой у рассею іх не пускалі. Прозвішча чарняк чамусьці наводзіць на думку пра украіну, хоць это цалкам магла быць і Беларусь і літва менш верагодна Польшча. Дарэчы, Наталі Сарот у тым інтэрв'ю акцэнтуе ўвагу на сваім этнічным паходжанні, калі кажа пра бацьку. Аднойчы ён пачуў, як адзін рабочы кажа: «Вось цяпер мы павінны слухацца нейкага жыдзёнка. Мой бацька ў ярасці пабег да Макеева і сказаў: « Я не хачу тут працаваць, калі мяне так называюць. А той яму кажа: « Мілы ты мой, ну не хочаш, дык не будзем так цябе называць. Мы ж габрэў ніколі не бачылі. Ты тут адзіны, канец цытаты. Што ўяўляла сабою тагачасная Іванава, знакаміты ў савецкія гады горад нявест. Цяперашнія расійскія даследчыкі пішуць, што гэта быў першы горад краіны паводле імклівага індустрыйнага росту і нават называюць яго расійскім манчэстерам. А мне згадваецца раман горкага маць псеўдарэалістычная страшылка для псавання настрою і выклікання грэблівасці як да тых заводаў, так і да пралетарыяту. Дзікунскі побыт, дзікунскія дачыненні, дзікунскія думкі. Памятаеце, Павал Уласаў меў адмарожаныя ў сібіры мазгі і таму не любіў павал зімы. Галоўны пралетарскі пісьменнік тут пастараўся ад душы. А вось якая карціна паўстае ў кнізе Наталі сарод дзяцінства. Мяне прывялі да таты на фабрыку, дзе ён працуе цэлы дзень. Я іду праз вялікі брудны двор мімо гліняных збудаванняў трэба пераскочыць праз ручаіны праз калюгі блакітныя, жоўтыя, чырвоныя паўсюль сярод бочак і калёсаў ходзяць барадатыя мужыкі ў картузах абутыя ў высокія чубаты пах тут не такі брыдкі як адводцату але я стараюся ўдыхаць яго як магаменей настолькі ён непрыемны востры і кіслы яркія каляровыя лужыны ніяк не спалучаюцца ва ўяўленні з барадатымі мужукамі ў картузах Магчыма, гэта дае сябе знаць савецкае выхаванне. Усё пралетарскае мусіць быць шэрым і суворым, але толькі няяркім і рознакаляровым. Такім чынам Ілля Чарняк прыехаў у Іванова аднекуль з паласы аселасці. Магчыма, з заходняй смаленшчыны. Славуты Айзі Казімаў з тамтэйшых пятровічаў да канца дзён так і не здолеў зразумець таямніцу свайго паходжання. Вялікаму фантасту забракавала фантазіі, каб уявіць, як гэта ён мог нарадзіцца ў рассіі, калі рассія была па-за рысай аселасці габрэяў. Зрэшты Ілля Чарняк перад Іванова мусіў яшчэ недзе атрымаць адукацыю доктара хіміі, каб навучыцца фарбаваць тэкстыль. Магчыма, ён вучыўся ў Пецярбургу, бо менавіта туды сям'я на нейкі час вярталася з Францыі. Але для нас важна, што было да ягонай адукацыі яшчэ большая загадка з паходжаннем маці Наталі сарот Паўліна хатаноўская не была расейкай і тое што расійскія даследчыкі не цікавіліся ёю пацвярджае гэта хоць і друкавалася яна ў часопісе ў караленкі але асабліва тут цікавы псеўданім под якім яна пісала свае раманы вихроўская это адракі віхра або вяхря як кажуць на магілёўшчыне той самай на якой стаіць старажытным сціслаў крыху вышэй па віхры родавае гняздо хасыдаў любавіч які стаіць на рачулцы вільнянка некалі мы былі ў тых мясцінах з экспедыцыяй нашай нівы Цяпер гэта амаль няжылы але фантастычна прыгожы край і калі паспрабаваць вычуць нейкія генетычныя імпульсы творчасці, дык менавіта з гэтай зямлі яны мусілі сыходзіць самым шырокім спектрам. Так тут пераблыталіся культурныя знакі. Тыя мясціны поўныя таямніцаў і далі Еўропе і свету ні аднаго выдатнага чалавека. Гэтак магло б выглядаць паходжанне Наталі сарот, напісанае водблескамі, водгукамі, словамі, якія быццам нічога не значаць ці вы чуеце іх. Некалі я напісаў такі абразок уступ да чацвёртага выдання шляхціца завальні. Думка заблукала якраз у тых ваколіцах, недзе ў віцебскіх ды магілёўскіх лясах, у цёмных непралазных пушчах, на сядзібах познія шляхты, паміж Янам Баршэўскім і Оскарам Мілашам, французскім фантазёрам з чарэі але пісалася выключна і чыста пад уплывам Наталі сарод чарняк. Яе залатых пладоў ці трапізмаў. Пісалася словамі, якія нічога не значаць, адным сказам. настае восень, калі доўгі кастрычніцкі дождж гоніць нас нібы палае лісце з лесу з ракі і з суседскіх двароў калі шэры дзень так незаўважна перамяняецца ўвечар што распораз пазіраеш на гадзіннік блытаючы 6 і 8 каб адразу ж забыцца на час і зірнуць зноў кожнага разу мы з шумам ляцім па агулкай лесвіцы да свайго паверху і расчырванелыя штурхаемся ў калідоры скідаючы абутак нешта выкрыкваем смяемся і разбягаемся па ўсім доме па ўсіх пакоях, каб неўзабаве сабрацца да вечаровага стала, ля якога ўжо сядзіць наш сівавусы дзядуля, каб пасля вячэры ісці ў вялікі гасцёвы пакой, дзе мы з нагамі залазім на старасветскую канапу, каб зараз стаіцца і слухаць, слухаць пад бомканне дажджу за вакном доўгі-доўгі роспавед пра іншы свет ды іншых людзей, дзе святы людзі такія дзіўныя і такія падобныя да нас самых, бо гэта наш дзядуля распавядае на нам свае дзівосныя гісторыі, а мы заварожаныя не варушымся, хоць нам зусім не хочацца спаць, бо трэба абавязкова дазнацца, чым скончыцца гэтае апавяданне, якое ўжо заўтра мы будзем пераказваць адзін адному на розныя лады, але так будзе заўтра, а сёння мы заўважаем, што дзядулявы гісторыі апошнім часам робяцца ўсё больш кароткія і ўсё часцей паўтараюцца. Яны ўжо зусім не такія захапляльныя, як колись і ад гэтага нам лезуць у галаву усялякія недарэчныя думкі пра тое што наш дзядуля зусім пастарэў і не распавядзе нам ужо больш нічога ён пазірае на нас сваімі сумнымі вачыма у якіх стаяць слёзы нібы вінаваціцца перад намі бо штосьці змянілася нават не ў ім і не ў нашым вялікім пакоі а ў цэлым свеце альбо гэта ўжо мы выраслі з гэтага свету бо кожнага разу калі гадзіннік паказваў 10 дзядуля казаў нам пора спаць а сёння ўжо даўно за 10 а ён не кажа нічога ён маўчыць а якія нічога не значаць, але даюць поўнае адчуванне жывога жыцця. Яна пазбягала імёнаў і сюжэтаў. Магчыма, у часы суворых рэалістаў яе папросту не сталі б чытаць. Але сёння гэта ўжо большы рэалізм, чым самы крытычны або самы пралетарскі рэалізм пачатку стагоддзя. У гэтым міжслоўі нашмат болей праўды і амаль не застаецца месца вымыслу. Дакладней вымыслу не застаецца месца на агул. Словы падобныя на водблескі, водцветы, водгукі. Ці вы чуеце іх? Я сяджу за сталом ля акно ў сваім пакоі. Я выводжу словы пяром, змакнутым у чырвоны атрамант. Я бачу, што яны не падобныя на сапраўдныя словы тыя, што ў кніжках. Яны нібы дэфармаваныя крыху калекі. І вось адно, якое не цвёрда трымаецца на нагах, неўпэўненае, я павінна яго паставіць, можа быць, тут, не там, Але я пытаюся ў сябе, ці я не памылілася. Здаецца, яно не надта добра спалучаецца з іншымі, са словамі, што жывуць недзе ў іншым месцы. Я знайшла іх надта далёка адсюль і прывяла іх сюды, але я не ведаю, што для іх добра. Я не ведаю іхных звычак. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.